Հայաստանի եւ Արցախի հետ շփման գծում իրավիճակը կրկին սրվել է։ Արդեն երկրորդ շաբաթն է այն շարունակում է լարված մնալ։ Հայկական կողմ Նախբրաձորի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքի ուղությամբ ադրբեջանական զինուժի կողմից օգոստոսի 21-ին բացած կրակի հետևանքով զոհ է ունեցել զինծառայող Վանիկ Ղազարյանը։ Բացի հրադադարի խախտումները Թշնամին նաեւ շարունակաբար տարածում է ապատեղեկատվություն իր կրակոցների համար մեղադրելով Հայաստանին։ Հնարավոր է, որ այս կերպ Բաքուն փորձում է ճնշում գործադրելու բացել տալ ակնայի ճանապարհը։ Ռազմական փորձագետ Արծրուն Հովանիսյանը կարծում է, որ թշնամու նպատակը ավելի գլոբալ խնդրի լուծումն է։ Վերջի շրջանի ակտիվացումը թե Արցախի թե Հայաստանի Հանրապետության սահմանների վրա իր մշտական ահաբեկչական գործողությունների լաչինը փակելու տոտալ հիբրիդային պատերազմի եւ տեղեկատվական terror-ի հետ զուգորդված կարծում եմ ավելի գլոբալ նպատակներ է հետապնդում, քան զուտ ակնան բացել այլընտրանք որպես։ Ճիշտ է, ակնայի ճանապարհը ինքնին զուտ առանձին կտոր չի, ինքը երրական նպատակներ ու գլոբալ նպատակներ լուծող ակցիա է, բայց իմ կարծիքով մենք շատ էսպես անկայուն ու ինչ որ առումով վտանգավոր նոր շրջափուլի մեջ ենք։ Քաղաքագետ Դավիթ Հարությունովն էլ կարծում է, որ այս փուլում Ադրբեջանի նպատակը Հայաստանից իր քաղաքական պահանջների կատարմանը հասնելն է։ Ադրբեջանական կողմի ակտիվացումը ես կարծում եմ կապված է նախ եւ առաջ խնդիրների հետ, որոնք կան բանակցությունների շրջանակներում Հայաստանի դեպքում։ Ու այն, որ իրանք Արցախի ուղղությամբ այն խնդիրներին, որոնք իրանք իրանք առաջ դնում են, դեռ չեն կարողանում հասնել։ Այս ճնշումներով Ադրբեջանն Արցախի դեպքում փորձում է լուծել ինտեգրացիայի խնդիրը, իսկ Հայաստանի, օրինակ Զանգեզուրի միջանցքի բացումն ու ճանապարհի կարգավիճակի ստանալը, ասում է քաղաքագետը։ Ռազմական փորձագետ Արծրուն Հովանիսյանն էլ կարծում է, որ եթե Թշնամին փորձի ռազմական ագրեսիա իրականացնել Արցախի նկատմամբ, հավանաբար մարտական գործողություններով կկաշկանդի Հայաստանի զինված ուժերի հնարավորություններն ու հակառակը, չբացառելով նաև ագրեսիվ գործողությունները հենց Հայաստանի հետ։ Արդյոք հայկական կողմն ունի ռեսուրսներ նորի նորից պատերազմելու։ Ամեն ինչ կախված է նրանից, թե իրականում Ադրբեջանը, եթե հիմա ինչ-որ ագրեսիա սկսի, կունենա արդյոք դաշնակիցների տեխնոլոգիական եւ այլ այլ այլ այսպես կառավարչական, հետախուզական պոտենցիալը, որ ուներ 20 թվականին։ Պետք չի մոռանալ, որ 20 թվականին մենք Ադրբեջանի դեմ չենք կռվել մենակով։ Ադրբեջանը մենակ չի եղել։ Այլ է հարցը, այ հիմա ինչպես կլինի, այ հիմա Ադրբեջանը նորից նույն կոալիցիայի կազմով է մեր դեմ կռվելու, թե չէ։ Ադրբեջանը նույն ժամանակահատվածով է կռվելու, թե չէ։ 44-օրյա պատերազմից հետո հայկական բանակը դեռ վերականգնվելու կարիք ունի, բայց դա ամենևին չի նշանակում, թե իր արջև դրված խնդիրը չի կարող կատարել։ Մարտական ոգու պակաս չկա, միգուցե մարտական հմտության պակաս էլ չկա։ Կա քանակական, տեխնոլոգիական խնդիր, կա ռեսուրսների խնդիր գլոբալ, եւ կա դաշնակցի, դաշնակիցների խմբ, որովհետեւ ցավոք եթե Ադրբեջանի դաշնակիցները կողքին կանգնած ինքնաթիռու հրթիռ են մատակարարում կռվի ժամանակ ու իրեն էլ օգնում են ղեկավարում են իր մարտը, մեր դաշնակիցները այդպես էլ նման բան չարեցին ու մեծ հաշվով հիմա էլ դժվար կարողանան անել։ Որքան էլ կարևոր է դաշնակիցների ներգրավումը, սակայն վճռորոշը սեփական ռեսուրսների գրագետ օգտագործումն է եւ անդադար աշխատանքը պետականության ամրապնդման ուղղությամբ։ Անիա Բաղյան, Արցախ լրատվական։